الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله في قضاء الله تبارك وتعالى إنك الصلاة والسلام من يقوى ميلك محمد صلى الله عليه وسلم نك الصلاة والسلام من يقوى بورك وصحابه i neka salavat i selam na sve vas, draga moja braća. I plemenite i cijeljene sestre. Vjerujte mi da sam toliko bolestan da sam jedva došao. Ali, kad sam vas vidio večeras, ne u ovolikom broju, nego u različitosti lica, vjerujte da mi bolest nikakva nije prepreka kad bi tražili da vam dođem u jedan, u tri, svejedno bi bilo. Došao bi sa sa zadovoljstvom. A pogledajte kako Allah te bar kretala pomaže svoj vjeru. Ovi momci iz Kaloševića koji su, ovo što ih je ostalo, tako, pogledajte kako Allah te bar kretala pomogu ih svježim mesom, friškim bradama, jel da? Svježim licima, svježim borcima za Allahu vjeru, jel tako? Zato vas, vraćam moja, savjetujem. Kad ponesete ovu stvar, namijetite na početku odno da ste preuzeli i da ćete preuzeti veliko obavezu. I nemojte nikad zaboraviti da sve dok ste na dunjalku uvijek postoji mogućnost da budemo na pogrešnoj strani, da nas Allah toga nas Nemojte da se zadovoljavate samo plodovima imana u drsovima. Hvala Allah, vas je Allah sad počastio, pravite njegovu kuću. Wallahi nije ništa slučajno kod Allah. Zato joj dajte pravo koje joj pripada. Molim Allah, te barke, da nas sve uputi. Večeras nastavljamo sa knjigom Put prema oprostu milostivog gospodara. Govorit ćemo o odredbi koja je u Allahovim rukama, ali odredbi o kojoj se mnogi pogrešno izražavaju, pogrešno misle. Zašto, braćo moja, kad god je u pitanju vjera, šarijanski propisi, on se pravdaju Allahovim, Allahovom odredbom. Šta ću meni Allah tako propisao? Jesi sve je Allah zapisao, naredio per, odredio sve. Ali ti nije naredio da grešiš. I nije te opteretio da ti razmišljaš šta piše u odredbi. I tako? A ako se smiruješ sa odredbom, šta god da te desi i kažeš tako Allah odredio, dozvoli mi da te puknem šamarom jedno, dva puta, malo jače i ti se samo smiri i reci tako Allah odredi. Nemoj se braniti. Branit će se samo. Pa ćete te pukniti još jednu. Malo smanj samo da... Je tako? Pa ćete te pukniti još jednu. Ti sam veći. Pa... Tako Allah odredi. Jeste sad? Ne, ne. Odredio ti je neprijatelja, a naredio ti da se braniš sve to opet određeno. I ako se ne budeš branio, i ako se budeš branio, i ako digneš ruke, i ako se predaš, sve je određeno. Šta se patiš, šta je zapisano? Tvoje da se pokoriš onome što je Allah naredio. Ono što je kod njega u gajbu, nemoj se džaba zamarati. Naredio ti je da se paziš, da se čuvaš, da jedeš i piješ, da ne pretjeruješ. Naredio ti je da ne lažiš. Zar možeš lagati i onda govoriti Što meni tako Allah vredi da lažim? Znaš šta onda govoriš? Kao da hoćeš da kažeš da te Allah prisilio da ti lažiš i da kradeš. Allah kaže suprotno od tebe. Ne objavljaj mu ti Kur'an da se mučiš. Tako. Pa Kur'an ne može biti vjerniku muka. Tako. Čak i kad se kažnjava, to je njemu opet slast. Jer njegovo kažnjavanje je vezivanje za onaj svijet. Tako? Pere se, priše ide na onaj svijet. A onaj ko ne voli da bude kažnjen na ovom svijetu, da mu se sapere to što je za Belajsu nešto, da se strede prava kod ljudi, je li on, je li on svjestan da na sudnjemu danu, kad se bude parničilo, tamo nema više oprosta, gotovo. Svako svoje traži. Je tako, Allah te bar kvitala, kada govori o Ibrahimu, ali i salatu wasalam, kaže i idh kvale lehu rabbehu eslim. Eslim, muslimana, tako. Pa kaže, kada mu, a, njegov, kada mu njegov gospodar rekao, budi musliman. Pa ćete reći, kako to? A rekao je, evo ga, iz kala lahu rabbehu aslim. Budi pokoran. Muslima znači pokoran, predan. I gledajte, braćo, šta je rekao uh, Ibrahim ali silatu wasalam, kala Ja sam pokoran li rabbi lalani. Gospodar svjetova. E, eh, sad ćemo vidjeti Šta je to pokornost? Da li je se Ibrahim, ali i salatu sela, samo prepustio Allah u odredbi u pogrešnom smislu? Ili je, ne tako, prijetili su mu da će ga baciti na lomaču i bacili ga. Ali je Ibrahim prije toga, hajde da kažemo uslovno rečeno, zaradio kod mušika tu lomaču, kod mušika, kažemo tako. On je pozivo, pozivo i oni su mu rekli, sad ćemo te baciti u vatru. Što Ibrahim nije malo zavrnuo i pobjedio? Ha? Što nije malo? Tražio kakav metod da se preda Allahove odredbi da pobjegne. Nego nastavio i dalje da poziva zato što je znao da će odgovarati račun za emanet koji mu je dat. I bez obzira što su mu rekli da tako bacit ćemo te u lomaču, on je i dalje bio predan i pokoran Allahu, braćo moje. Zašto ovo kažemo? Pa gledajte. Nemoguće je Nemoguće je, braćo moja, da čovjek belaj od sebe odstranjuje nepokornošću prema Allahu. Zatavite. <laughs> Ako hoćeš da ti se belaje otkloni, moraš biti pokoran, a ne nepokoran. Pa da ti mijenjaš sve kod sebe. Malo te zaprijetili, malo ti ovi zalajali i ti sad, uuu, mogo bi me belaje snaći. Gdje da se ja malo zavrnem da ja odo. Ha? Vidi kakav, vidi, stvarno te belaje snašao. Ela fil fitneti sekatu. E sad si tek Jer kad je Belaj, kud trebamo bježati? Kome? Allahu bolam. Njemu vidiš. Jer ste, zašto? Zato što ti treba pomoć. <laughs> Zato što si u problemu. On je tvoj Bog, obećao ti da će te pomoći. I ti se prepuštaš tako njegovoj odredbi. Ali, <clears throat> nakon što poduzmeš sve što je do tebe, ako pokušaš bježati, kad ugledaš neprijatelje, probleme, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, kod tebe se pojavljuje nifak. Je ti bježiš od ljudske kazne Allahovoj kazni. I onda se pravaš, pravdaš odredbom. Da smo bili, ne bi izginuli tamo vamo, pa imala, kaže, i da ste kod svojih kuća ostali ako je Allah odredio da pomrete ili poginete vi to, to bi sa vas bilo, šta se da? I tako? Jer vi ne znate šta je tebi određeno. Pa se ni jedan belaj, braćo moja i sestre, ni jedan belaj se ne otklanja nepokornošću Allahu te bareke o teavu. Hajmo u našu stvarnost. Evo nas ovdje. Devet, deset ljudi novi jedva poznajemo. Molim Allah da vas u džennetu vede, sve jedno. Jedva da poznajemo, tako, znamo se, malo vremena, nismo nešto sjedli, pa, tako. Pogledajte kako Allah te barke od tala, mi nismo znali, kad su nas napustili oni koji nas napustili i napuštaju nas oni koji nas napuštaju, nismo ni očajavali, ni jedne sekunde, tako, Ostalo nas dvojica, trojica, držimo drz. Baš ne to bilo. <laughs> To je bilo prijatno, ne znam vama. Bili smo zadovoljni Allahom odredbom, tako? Bori se, makar bio sam. Pa Allah, te varje, te poslo vas. Da pomognete ovu vjeru. Ne nas, nego ovu vjeru. Ali da zajedno, zajedno da se prepustimo tako Allahovoj odredbi. Koliko je, evo, u našoj stvarnosti, koliko je mladića danas se stara skinilo mahrame, skinilo nikabe, promijenilo fizionomiju, samo zbog radnog mjesta, ili ne znam čega već, bojeći se, je tako, da ga neće snaći kakav belaj. Zar je moguće, braćo, da se e, belaj otklanja griješenjem prema Allahu? Svat, <laughs> je li moguće? Tek će te sad Belaj snaći. Tek tad te Belaj snalazi. Jesi ti se ogriješio svoga gospodara, prekršio si njegov propis, a zatim, puno opasnija stvar, u tebi se pojavio strah od toga šta ćeš pojesti, šta ćeš popiti. Kud, šta, kako, tako? Pa vidite kako ovo zadire debelo u akid, je tako? Debelo zadire u akid. Resul Ali Isratu Selam sa Ebu Vekrom radi Allahu Har, molim Allah da nas proživi sa njima. U pećini kažeš, Ebu Vekre, šta misliš u dvojici s kojim treći Allah? Sva akida oslonca. Pametno mi je dovoljno ovo. Šta misliš o dvojici? s kojom je treći Allah. Šta misliš o nas? 20, 50, 100, 1000, milijardu. Allah zna. Borite se protiv njih. Allah će i ruka vaše kazne. I grudi vaše zaliječite. Vela tehinu, vela tahzenu. Nemojte strahovat. Nemojte tugovat. <laughs> Šta kaže mišljeni? Nemojte strahovat. I nemojte tu govoriti, vi ćete biti pobjednici. Ako se jel, predate Allah odrebi, ne, ako budete mu'mini, ako budete, budete pravi vjernici, a šta su pravi vjernici? Innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika hum as-sadiqun innama znači pravi, isključivo, samo ovi vjernici su koji innamal mu'minuna alladine amenu billahi koji vjeruju u Allaha i njegovog poslanika thumma lam yartabu i više ne sumnjaju i predaju se odredi jel ne džahedu i bore se fi sabilillah na Allahov put bi amvali na fusi životima i mecima svojim i životima svojim na tako Ulajke umu sadikun. E oni su iskreni. To su vjernici. Nemojte mi samo sad, molim vas, da igramo se filozofije. Pa to je borba sam sa sobom, nefs. Pa da uđemo u tekiju. Čitav život se borimo sami sa sobom. Spurimo po jednu cigaru, zatim je sve borba, uja borbe. Borba je u Siriji, borba je u Afganistanu, ona prva borba. Sve je ovo borba, i ovo. Rad za Allahovjer, sve ono što spada pod uzizanje Allahove riječi je borba. Jihad, sve. Ali ona sabljom i puškom je najteža braća. Je tako? I oni su malo više. Pa pogledajte kako Allah te bar kretala naređuje nama da se kroz njegove propise oslonimo, da razmišljamo jednostavno njegovo odredbe. Biće ono što Allah hoće da da bude, tako? A neće biti ono što oni hoće da bude. Ali <laughs> ti ovo dovoljno? Tako? Biće ono što Allah hoće da bude. A neće biti ono što oni hoće da bude. Tito je htio da bude napokon kako on hoće da bude. Pa nije bilo. Faraon je htio da bude onako kako on hoće da bude. A nije nije mu bilo. Napio se mora i crko. Tako. Ebu Džehl je htio da bude kako on hoće da bude. Nije moglo biti. Tako. Perzijski kraljev su htjeli da bude kako oni hoće da bude. Nije bilo tako. Bilo onako kako Allah hoće da bude. Pa se ti muslimani tadašnji nisu oslonili na Allaha kaderom. U smislu Kad najiđe mnogobrojna vojska, mi ćemo dignuti ruke, napravit ćemo halku i huvallah, huvallah, evo nama pomoći. Ko onaj Lasharu, kad je francuska vojska ušla sa Napoleonom Bonapartom, tako? Pa su učenjaci tjerali studente, učite Buhari, Muslima i Kur'an. A ovi s konjima ušli na svoj učilište kroz stepence sve i pobili. Pa ako iko treba da se osloni na Allahu odredu, i ako je trebao pogrešan ko što vi, treba je naša Resul Ali sad poslan, tako? Šta kaže na uhodu, poslanik Salavi Salim? Ja sam Mohamed. Šta vam je? Ja sam Mohamed. Ja sam poslanik. Sabri drži. Sahabi kao u Amare, tako? Je strelom gađala, ubijala mušike džennet. Nije se Resul Ali Tatu Slavu oslonio pogrešan Allahu odrzu, nego kaže na bedru koliko ima bunara, tak, tak, tak, zatvorte, zatrpajte bunareve. Samo jedan da pijemo vodu, njima ne dajte. Ovi bi danas cepili, ne možeš tako. To je neljudski čin. Dignu se oni prvi. Kad se ogleši, kada se darni nešto što je uh, na nevjeričkoj strani. Ne možete, kaže, ne možete. A što se svaki dan ubijaju, kolju, siluju u Bangladešu 13. maja ove godine, neki dan, je braćo moja motkama ubijeno na desetine muslimana. Hoće šarijan. Ne znam da li ste prašli to. To nema na, na federalnoj televiziji. No, je nema. Hiljade muslimana ustalo, pobijeno sve motkama. Gledao sam lično na ulici. Brata ubiše motkama. Na najmogući svjetski način. Svjetski način. I nije to samo u Bangladešu, tako je u Siriji, tako je u Izraelu, tako je svugdje. Pa se nisu muslimani oslonili na Allaha pogrešno. Tako. Nego su ustali, pripremili što treba pripremiti, onda se su prostavili. Tako. Imam Ahmed, braćo moja, je bio kažjavan, vi znate, zbog akide, Pa su ga tjerali, stavili ga u zatvor, da govori da je Kur'an stvoren. Tako. A onaj ko kaže da je Kur'an stvoren, da pa nije normalan. Jel'e? Zato što bi u tom slučaju Kur'an je Allahov govor, tako vraćam. Zato što bi u tom slučaju halal tekst, Allahov govor bio šta stvo? Stvoren. Ko je onda stvorite Allahova govora? Ne ovu bila. I tako? Nije tako, braće. Pa ima Mahmed bio zatvoren i rečeno mu jedan šihova mu je rekao ušao su kod imama Ahmeda u zatvor prije nego su ga udarali bićevali. Pa je rekao, pa sam mu rekao ojeb Abdullah ti si opravdan u nožu prinada zatvoren si, udaraju te stalno pa kaže popusti Red se riječi da se spasiš da se ogriješi o Allahom, tako. Pa kaže, reci da je Kur'an stvoren, izađi odavde, jer ti svakako vjeruješ srcem da nije stvoren. A prisila, udaraju te, zatvaraju, tako, muče. Pa kaže, zato ti neće škoditi i riječi koje ćeš izgovoriti. Gledajte što mi ima, ka, imam, Ahmed kaže. Kaže, o, evo se ide. Ako je ovo tvog razuma, kaže, onda znaj da te on napustio. Ako je kaže ovo od tvog razuma, onda znaj da te on napustio. I zaista, braću moja, koliko su se ljudi oslanjali na Allaha te bareke o ta'ala i gledajte mi danas dani koliko muslimana govori o imamu Ahmedu. A ove silnike, zulomčare, niko je ne spominje. Nema i u knjigama uopšte. Ili Ebu Leheb tebet jeda, Ebi Leheb i uo tebet. Najbolji primjer za ovo što noćas govorimo. Kada je Resul Ali Sato Salam pozivo, tako, pa je Bule izašao i rekao, propot je ostatak dana. I Allah te var katala objavljuje suru tebe tjeda abi lehebi u tebe. Neka propadne Ebu Leheb i propao je. Gledajte sad. Znači, Allah uzvišen i zna šta će biti tako. I objavio je ovaj kuranski ajed koji danas, ona je kratka sura, sva djeca uči i proklinju ga. Ebu lepa, je I objavio je Allah ajete. Pogledajte, kako Allah sve zna. Ebu Leheb bi napravio ogromnu fitru da je tad samo učinio jednu seždu. Namjerno. Razumijete? Da kaže, au, ovo je dobro. O meni su objavljeni ajati, sad ću ja pokazat da je Kur'an kontradiktora. Odo ja pijet minuta, odo slagat, ja sam musliman i sad ću dva, tri dana klanjati. Ja razumijete već? Ali bit će ono što Allah hoće da bude. Zna Allah da taj pas neće na srđu. <laughs> Jer kad Allah zapečati srce, moraš se igrat koliko hoćeš. Kad ga on zapečati i staviti ljušturu i okola, i okove oko srca, nema više na srdu. Teško. Jeste razumio razumljivo? Znači, je bulev. Nije ni pomislio, a napravio bi zaista belaj. Ne kaže, sad ću klanjati i sad ću ja, Mohamede, reći da Kur'an je kontradiktorno. Viš da nije u redu, govoriš o sebe ili lažiš. Evo, ja klanjam. Allah kaže da sam propuo. Jeste saču? Allah hoće da bude i odredi, i kad odredi da nešto da bude ono, samo kaže kun, fe kun, i ono bude. A ti se, ti se trtlja, jel da što kaže sam džekli. Je tako, bre? U našim dijelima kada radimo, pitamo imamo li kakvog udjela, tako. Odredba pripada Allahu te barek je Allah te barek je kad traži nešto od tebe, on traži da poneseš, je tako? Tako. Onda ponesi ono čime te obavezu. I to je tvoja dužnost i to je tvoje mane. Kaže uzvišeni, mi smo nebesima i zemlji i planinama ponudili emanet pa su se ustegli da ga ponesu. Ustegli. A preuzio ga čovjek. On je zaista prema sebi nepravedan i neznanca. Preuzio čovjek emanet da ponesi. Nije se prepustio samo Allahu odredbi kao desće se što se desi, ja ne moram ništa. Nego uzvišeni kaže, ponudio je emanet nebesima i zemlji. A preuzio ga čovjek. Ona je, braćo moja, ko ovo nije shvatio, takvi je, nažalost, danas mnogo. Želi ili želi da riješi svoje probleme i belaje novim belajima. Jer kućeš veći belaj od griješenja prema Allah. Ti si već u belaju jednom. Tako. U stvari to je iskušenje, nije belaj. I sad ti da bi se izvuku iz belaja, hoće da se oglušiš o Allaha te bareke Nekad Allah subhanahu ta'ala da neće ljudima blagodati. I oni misle da je to dobro za njih. Oba spiji. Dobro, braćo moja. Da li je Karun, on je bio multimilionir, tako? Je dobro za njega to što je imao sve što je imao? Allahi nije. Je dobro za faraona to što je radio, što je radio, sve. Dobio blagodati od Allaha. Je to dobro za njega? Nije. Znaj dobro, brate i sestre, kada ti Allah povećava blagodati, a ti si grešan i griješiš prema njemu, znaj dobro, Allah ti sprema zamku. Hoće da te kazne. Znaj dobro, kad ti Allah povećava blagodati, a ti griješiš prema njemu, hoće da te kazni. U to nema nikakve sumnje. Tako? I zato ćete, nećete naći nigdje ni jedan ajet ili hadis poslanika ali sela to u Kur'anu ili u, u knjigama i perima učenjaka da je dunjalog da radi njega treba sav život da posvijeti nema nigdje. Jer, braćo moja, zamislite kad bi sad daje učenjaci govorili vama o dunjalku. Pa onda bolje da pravimo ovaj, komemorati, ne one, kako se zovu, ne mogu se sjetiti, nije bitno. Sjednice na kojima ćemo ovaj, govoriti o rentabilnosti naših usijeva, naših privred, naše privrede, šta ćemo, da ćemo samo govoriti o tome, koliko ćemo šta posijati, gdje su bundave, gdje je tikva da je rekla bundava, jel? Ja? koliko kukuruza, ovo posi, šta ne treba ti za ovo nešto posebno, posi ako možeš što to. Ali mi smo ovdje radi ovog svijeta i onog svijeta. Ovog, da ovdje sve belaje i naše probleme otklonimo pokornošću Allah. Jedino tako. Drugšije neće moći. Allah tabarik ta'ala opisuje ljude kada govori ono onome kaže kome Allah želi dobro on njegovo srce prema islamu raspoloži nemojte ovo nikad zaboraviti onome kome Allah želi dobro on njegovo srce prema diskoteci prema kafani prema krađi prema, jel ne, prema islamu raspoloži a ono me koga ostavlju zavodi on njegovo srce stegnije i umorni mučeni kao kad čovjek čini napor da na nebo uzleti. Ko je od vas letio avionom? Ja sam letio onim Bosna Airlines, onim eh, Piperom. Mislio sam da više nikad ne ide uživ kući. Mali on avion, hoće se sav raspasti. Samo sam šehadet izgovaro, rekao, ovo je gotovo. Ovo ako sleti, fura unutra, zima, tukne svašta nešto, četiri putnika. Tako. I tačno kad uzlećeš, ovdje se prsa, sva stegnu. Da ti je samo da iziniš. A ne, a? Je, nije, nije privatni, Bosna Airlines, pa znaš da nema samo jedan avion. Jedan motor radi, jedan ne radi. Onaj se upali samo kad sleće. <laughs> Pogledajte, braćo, kome Allah želi dobro, on njegovo srce prema islamu raspoloži. I samo vidje si ti u islamu. Tako? I odmah će znati da li ti Allah želi dobro. A ako nisi tu, onda ti Allah ne želi dobro. Subhan. Molim Allah da vas toga saču. A što je Islam? Islam je El jeo me kveltu lekom dineku Vetam tu alaikum ni ameti Varunin tu lekom islam dina Danas sam vjeru vašu savršio I blagodat prema vama potpunio I zadovoljno sam vam islam vodi vjeru Je li Allah zadovoljan kršćanstvo? Nije. Ničim, samo islam. Kako ti onda možeš biti zadovoljan nečim s čime Allah nije zadovoljan? Tako je općenito sve. E ovo je islam. Da se pokoriš Allahovim naredbama i da se kloniš njegovi zabrana. Kažu, pa su munafici, braćo moja, govorili u bitkama, tako, šta nas je ovdje dovelo? Tako, šta nas je ovdje dovelo? Pa uzvišen kaže, oni u sebi kriju ono što tebi ne pokazuju. Govori da smo ikakva udjela u pobjedi imali, mi ne bismo ovdje ginuli. Pa im uzvišen kaže, reci. I da ste u kućama svojim bili, opet bi oni kojima je propisano da poginu, izašli na mjesto svoje pogibi. Allahu akbar onaj koji je bio ovdje u ratu u Bosni. Ja sam jedne prilike sa akcije došao, braće. Nije fala. Bila mi je, imao sam uh, manji pancir ovako, imao sam košulju, ljeto je bilo, napadali smo neke gote i kad sam se vratio kući, sva mi je košulja ovako bila izbušena. Evo ovako. Ovuda baš. E tako. Šta hoću da kažem? Upravo ovo da je Allah odredio zrno i malo. Allah zna koliko je imali smo jednog četnika, dobar mora bio stvarno, bili smo od njega jedno 20 metara.